lewe nadat koning Joas van Israël sien van Joas, gesterf het. Die ander dinge wat Amasia voorheen en later gedoen het, is geskryf in die dagboek van die konings van Juda en Israël. Nadat Amasia opgehou het om die Heere te dien, het mense in Jerusalem besluit om hom dood te maak. Hy het na die stad Lakes gevlug, maar hulle het mense daar naartoe gestuur en hulle het hom daar doodgemaak. Hulle het sy lichaam op perde teruggebring en hulle het om begrawe by sy voorvaders in die Davidstad.